Završili smo si fe. Tako. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد uz Allahovu pomoć čovjek ćemo prije, prijeći znači na devet poglavlje iz poglavlja koja smo čitali pod naslovom znači osnove imana i teohida, tako. Osnove islama, teohida i imana. Od tih osnova je i ovo deveto poglavlje u kojem se posebno govori o kadaru i kadaru, odnosno o sudbini i vjerovanju u sudbini. Pa ćemo za Allahovu pomoć ovdje govoriti o pravilima Selefa, kada je pitanje vjerovanja kada i kada, zatim o tome da je vađe da se musliman preda Allahovoj odredbi i njegovoj sudbini općenito. I na kraju ćemo govoriti o plodovima vjerovanja u kada i kada. Pa je prvo šta? Zlatna pravila Selefa kada je pitanje vjerovanje u kada i kada. Pa je prvo pravilo da je iman u Allahu subhanahu wa ta'ala gospodarstvo uslovljen čime? Vjerovanjem u kada i kada. Znači, neće biti vjerovanje u Allahu rububijet prihvaćeno i primljeno nijetkog dok ne povjeruje u kada i kada, u Kako je to sad veze ima? Znači, on je sve unaprijed odrijedio, on apsolutno svima upravlja, je tako? I on je, šta? Apsolutni vladar. Ako ne vjeruje u kadar, u sudbinu, da je ona prije, znači Allah subhanahu ta'ala poznata, prema njegovom znanju zapisana, jer tako da, je, da ide shodno njegovoj apsolutnoj volji i da on stvara kad šta hoće, je tako? Ko ne je tako u kadar i kadar, šta ne vjeruje Allahu subhanahu ta'ala gospodar, gospodarstvo, je tako? U njegovo savršeno gospodarstvo, tako? Kogod, znači, ima određenu manjkovost u vjerovanju u kada i kada, odnosno u sudbinu, šta? To automatski povlači za sobom prepisivanje Allah subhanahu wa ta'ala određenih nedostataka, nedostataka i manjkavosti u njegovom rububi, rububijetu gospodarstva. Znači, sa te strane su ove dvije stvari uzajamno pove, povezane. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio sudbinom da bude imana i pokornost i odredio uzroke imana i pokornost. Sudbinom je odredio, kad je stvorio svijet, odredio sudbinom da bude imana i pokornosti i odredio sebe imana i pokornosti. I to go voli. To šta Allah subhanahu wa ta'ala to voli. Odredio je kaderom da bude imana, mu'mina, tako? da bude pokornosti, da bude ljudi koji će se pokoravati. Odredi uzroke toga i to vo, voli. Isto tako Allah subhanahu je sudbinom, kaderom odredio da bude kufra, da bude griješen. I odredio uzroke kufra i griješenja, je li tako? Ali to ne voli. To Allah subhanahu mrzi. To Allah subhanahu mrzi. I ovo je problem koji mnogi ne Ne shvataju. Pa pobrkaju. Šta pobrkaju? Kaže, ako je Allah subhanahu wa ta'ala sudbinom odredio da bude kufra, jest, onda mi nemamo tu šta što. To je Allah subhanahu wa ta'ala tako htio, pa ako je htio, onda to on tako hoće, pa ako hoće, onda to on i vo, I voli, i tu pobrkaju pobrkaju. Allah subhanahu wa ta'ala je sudbinom, kaderom odredio da bude kufra i griješenje. Ali je šerijatom to zabranio zabranio i to mrzi. I podučio i objavio robovima svojim da to mrzi. Pa ti ujro. Tako, kloni se onoga što Allah mrzi, privati se onoga što Allah voli. A tebi je taj kader i sudbina neko nepoznata. Ti ne znaš šta je tebi Allah subhanahu ta'ala odredi. Da li ono što voli ili ono što ne voli. I odatle tvoj iman, pribjegavanje Allah subhanahu ta'ala i strah od toga da ne budeš od onih kome, kome Allah smano tajla odredio ono što ne voli. I bježanje onome što Allah smano tajla voli. Svatate? Znači, zlatno pravilo je da Allah smano tajla kaderom odredio šta? I iman i kufr. I griješenje i pokornost. Ali iman i pokornost voli, a griješenje i kufr ne voli. Allah subhanahu wa ta'ala moć, odnosno jest Allah subhanahu wa ta'ala moć je potpuno. Njegovo znanje je apsolutno, potpuno tako. On je stvrtelj svega i njegova mudrost je isto tako savr, savršena. Ovo su znači temelji imana u kader i predanost i prihvatanje tog kadra. Koji je? ovo sve što smo nabrali. Da je Allah subhanahu wa ta'ala šta moć savršena. Da je Allah subhanahu wa ta'ala svemoćan. To je jedno. Drugo, da je njegov, njegovo znanje potpuno, sveobuhvatno, savršeno. Treći, da on sve stvara. Je tako? da niko drugi ništa ne stvara, da on apsolutno sve stvorio i da je njegova mudrost isto tako savr, savršena. Četiri stvari. Ovo su osnovi vjerovanja, na koje, osnove na koje se mora vratiti vjerovanje u, ka, u kada. Pa kad kažemo da Allah subhanahu wa ta'ala svemoćan, Zašto ovo ubrajamo u temelje vjerovanja u kader? Zato što drugi dođu i kažu šta? Da Allah subhanahu wa da od robova želi pokornost, a robovi neće da se pokore i pobjedi njihova volja pa neće da se pokore. Jeste razumili? Znači nije tačno, nego je Allah subhanahu wa Allah je svemoć i ti ne možeš i niko ne može sjesti osim onoga što Allah hoće da on, da on hoće. Jeste razumeli? Znači, zato je ovo temelj koji se mora vjerovati da Allah stvarno tada svemoćan. Drugo, da je njegovo znanje sve obuhvatno. Da Allah stvarno tada unaprijed zna ko će biti pokoran, ko neće, ko će biti mu'min, ko kafir, je tako? Sve unaprijed zna. I da je njegovo znanje savršeno. Zatim da on sve stvara. Zašto ovo napominjaju da sve stvara? Zato kaderije ne vjeruju u, ove temelje. O tako? Jer oni kažu da Allah subhanahu wa ta'ala nije unaprijed sve poznat. O tako? Drugo, da Allah subhanahu wa ta'ala sve stvara, kažu ne. Robovi stvaraju svoja djela, djela radi šta hoće, tako? A i mi kažemo da rade šta hoće, ali da Allah subhanahu wa ta'ala stvara i njih i njihova djela. Jel tako? Zato su ovo da Allah subhanahu wa sve stvari i pokornost i nepoko i nepokornost. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i iman i kuf i kuf. I šta na kraju još uz vjerovanju u Od temelja vjerovanju kada? da je njegova mudrost savr, savršena. I da je od Allahove mudrosti, savršene mudrosti da je stvorio i iman i kuf i pokornost i nepokornost. Svatak, zato se udaraju ovi temelje, zato što će oni koji su zalutali u kadaru, zalutati u ovim temeljima, ova četiri temelja. U Allahovi svemaći, o njegovom potpunom znanju, da on sve stvara, sve, i da je njegova mudrost savr, savršena. Da stvara prema svojoj savršenoj mudro, mudrosti. Dobro uz ove termine povjeru u kadar šta? On se, on vjeruje u kadar kako treba i ovo je temelj da se on, da, da bi čovjek povjerovao u kadar kako treba i da, mu, da bi mu se preda, predao i prihvati pomirio sa tim kadrom. Dalje. Od zlatnih pravila Selefa, kada je u pitanju vjerovanju u kader, jeste da zlo u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio se vraća na njegove objekte. Na objekte njegovog stvaranja. Kako to? Vraća se objektima njegovog stvaranja. Kako to? Ne vraća se na njegovo biće. Znači, šta hoće da kaže? Da zlo u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala u sudbinu odredio i stvorio ne dolazi od njegovog bi, bića, nego se vraća na što? Njegovim robom, robovima, od njih dolazi. Iako ga on, on stvara, ali stvorio ga je to zlo koje je Allah sana tada stvorio, stvorio ga je sebebom njegovih robo, robova. Je li tako? To hoće da se kaže. Jesu sad da se? Allah subhanahu wa ta'ala stara, mi kažemo, vjerujemo u kader hajri i vešeri. Vjerujemo u kader i dobro i zlo. Jel tako da Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i dobro i zlo. Ali ovo zlo ne dolazi i ne vraća se njegovom bić, ne dolazi od njega, od njegovog bića uzvišenog. Subhanahu wa ta'ala. Nije od njega. Nego vraća se na objekte njegovog stvara, odnosno vraća se na njegove robo, robove, sebebom njegovih robova. Zato je Allah s.w.t. zlo koje je odredio, odredio je ti zbog čega? Sebebom njegovih robova. Pa kaže, to zlo koje je Allah s.w.t. odredio u sudbini, zlo, ono je sebebom zulma njegovih robova, nje, njihove nepravi, da tako, njihovog džela i neznanja. Zato je nemoguće pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala zlo, zlo. Njegovom biću je nemoguće pripisati zlo. Zlo ne dolazi od njegovog bi, bića, nego zlo koje je Allah odredio dolazi od njegovih robova, sebebom njihovog zloma, nepravde, da tako, nepravičnost jedni prema drugi, zuloma koji jedni drugima nanose i šta još? Njihovog džela, kufra i tako Sve tako. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je odredio dobro i stvorio ga. Odredio i zlo i stvorio ga. Dobro dolazi od njegovog bića, od njega direktno. Allah subhanahu wa ta'ala. A zlo koje je odredio, odredio je sebebom njegovih robov od njih, njihovim sebebom. Pa se Zlo ne pripisuje Allah subhanahu wa ta'ala nego njegovim robojima. Ovo će biti posebno pitanje, poslije ćemo ga obrađivati u, u drugim naslom. Sad sam se sjetio da ne bi ulazili u detaljnije. Zatim, zbog toga se znači zlo nikad ne pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi kažemo, vjerujemo sudbinu i dobro i zlo. Šta? Da Allah subhanahu wa ta'ala stvara i dobro i zlo. Ali zlo nikad ne pripisujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je ono određeno od strane Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah ga stvara, ali bom njegovih robu, robu. Dobro. Neće biti potpun iman u kadar dok ne bude čovjek ubijeđen da ono što ga je promišljalo da ga nije moglo pogoditi. Niti ono što je ga zadesilo da ga je mog, da, znači dok ne povjeri da ono što je ga zadesilo da ga nije moglo proma, promašiti. Zato što je sva sudbina šta zapisana prije stvaranja 50.000 godina. A zatim su uzdignuta pera i osušene stranice. Znači, neće čovjek vjerovati u kadar sve dok ne povjeri u ovu. U šta? Da ono što ga je pogodilo nije moglo promašiti, a ono što ga promašno nije ga moglo zavesti. Je tako? Zašto? Zato što je sva sudbina zapisana 50.000 godina prije nego je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je tako prije stvaranja, znači na 50.000 godina. Da vam zapisam sve. Dobro. Ovdje kaže neće biti potpun iman u kartu. I zaista je tako da čovjek ne bude čvrsto ubijeđen, dok kod njega ne proradi djeki, da je to zaista tako. Neće biti čvrsto ubijeđen u I Neće kod njega biti imana čvrstog do, znači stvarnog imana u kader. I zato čovjek koji je sklon znači nekakvim e, velikim zapadanjima u veliku depresiju, tugu i žalost ili s druge strane u, u raskalašenu radost, šta? alaikum sallam. To je on čega? Njegovog blijedog vjerovanja u kad? U kad? Da je čvrsto ubijeđen da ono što ga je zadesno nije moglo promašiti, ono što ga promašiti da ga nije moglo zadesiti, ne bi kod njega dolazilo do tih ekstremnih ponašanja, je li tako? Tamo. Znači, neće istinski vjernik u kadar žaliti za nečim što ga je mimo išlo, a on se nadu da ga potrpi. Niti će tugovati i patiti zbog onoga što ga zadesi, jer zna da ga nije moglo promašiti, da je došlo Allahovom odredu. Je tako? A nekada dolazi šta? Odnosno to zlo koje dolazi čovjeku dolazi njegovim sebevom, sebevom njegovih grijeja, njegovog zulma, njegovog džehla. Tako? A Allah ga subhanahu wa ta'ala stvara, stvara i on je ga odredi, odredi da neće čovjek biti spašen od vatre, niti će mu biti pokornost primljena dok ne bude povjerovao u kada? u sud. Zato je ovo šta od ruknova ima? Ima. Pa ako nema ovog rukna, nije mu ima ispravan i prihvaćen. Neće mu ni pokornost, ni djela, ni namaz, ni post, ni zečat, ništa mu neće biti primljeno, ni džihad, ako ne vidi u kad, u kada, ako ne vidi u sudbinu. I dok ne ostvari ovo vjerovanje u sudbinu, onako kako to želi njegov gospodar i onako kako ga je objasnio njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Onako kako su ga shvatili ashabi, pravilite ashabi i kako su ga prenijeli u objavi i njegovom šerijetu. Jeste razumili ovo? Vrlo jednostavno. Znači, neće čovjeku ništa biti primljeno od njegovih dijela bez imana, a iman mu neće biti kompletan i neće mu biti valjan dok ne povjeruje u sudbi u sudbinu, onako kako u sudbinu onako kako su preni, znači kako je želi, onako kako to želi njegov gospodar da vjeruje u tu sudbinu u, znači u okviru njegovog apsolutnog rububi rububijeta tako? u njegovog savršenog u okviru njegovog savršenog rubobijeta, da vjeruje onako kako njegov gospodar hoće, kako to objasni poslanik i onako kako su shvatili stavi i prenijeli. Zašto ovo napominje? Da ne shvati i da ne vjeruje u sudbinu onako kako su neki poslije. Jel tako? Kaderi, džebri i tako da. Nego onako kako jeste. I Još jedno pravilo koje je ovdje spomenuo autor a nama je to dobro poznato za ovu pomoć da ne znači imanu kadar i predanost kadar i prihvatanje kadara ne znači ostavljanje aktivnosti i ostavljanje šta? lične pod e, lične akcije, no tako? Da čovjek, znači ne znači vjerovanje u kader, ostavljanje aktivnosti, ostavljanje akcije, odnosno predužimljivosti. Ne znači prepuštanje, znači totalno ostavljanje bilo kakve djelatnosti. Ste razumeli? Znači, poduzimanje onoga što čovjek može sa svoje strane što je njegovoj mogućnosti poduzimanje toga ide u sklopu vjerovanja u, u kadar. I nije suprotno vjerovanje u kadar, nego je sa njim u sklop ide usto vjerovanje. Zašto? Zato što vjerovanje u kadar ne znači ostavljanje bilo kakve aktivnosti i preduzimanje onoga što je u mogućnosti čovjeka. Tako? nego vjerovanje u kadar znači aktivnost shodno šta? zakonitostima koje je Allah subhanahu tajna ta'ala uspostavio. Je li tako? A kakve su to zakonitosti? Da voda iz bunara neće izaći dok ne povučeš je li tako? Bakrać. Je li tako? Ali onda trebaš da napraviš koturaću jer, jer bo je lakše na koturaću podicu. E to je vjerovanje u kadri. Ako se okati, onda je to Allah vredi. Ako se tako prekine, je. Svatak. Znači nije vjerovanje u kader da sjediš kod bunara i da čekaš. Kaj će? Ako mi odreš mi da Ne. Nego je vjerovanje u kader šta, da preduzmiš ono što možeš od sebe. O tako? Da uzmeš sebe, da uzmeš, dakle, shodno prirodnim, odnosno nećemo mogu reći prirodnim, nego shodno Allahovim zakonom, odnosno koji je uspostavio. Šta je uspostavio Allah smanam tajara da voda kao tečen stečen izbrda, ne uzbrda? Uzbrda. Prema tome, ako hoćeš da izbrda izađe, moraš ili spustiti kantu, pa povući na uže, ili stavi koturač lakše izvući, ili stavi pumpu, šlauf uključi na struju, pucni dugme, da to još lakše. Tako. Samo onda na kraju mora neko da plati struju. Neko. A neko i ne može. <laughs> Dobro. Jeste razumeli, znači, to je, hoće da se to kaže, da treba preduzeti od aktivnosti ono što je čovjek u mogućnosti shodno zakonima koje Allah stvarno tada uspostavio. Jer čovjek znači, preduzima te aktivnosti da bi stekao neku korist ili odagnao od sebe određenu štetu. A nije vjerovanje u kader ostavljanje tih aktivnosti. Koji aktivnosti kojima se prema shodno Allahovim zakonima doprinosi korist i odagnava određena, određena šteta. Nije to, znači, nego je potrebno produzeti sve uz oslanjanje na Allah subhanahu wa ta'ala. Je tako? Kako uz oslanjanje na Allah subhanahu wa ta'ala? Zato što... Alikum salam wa rahmatullahi znači uz oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala dok da bi se čovjek upotpunio njegov tev teohid da bi se čovjek upotpunio njegov teohid kako? jer čovjek i kad ima bunar i sve zna šta oslanja se na Allaha subhanahu wa ta'ala jer Allah subhanahu wa ta'ala stvori vodu i daje to njegova blagodat i zna da Allah subhanahu wa ta'ala tu blagodat može uskrati kad hoće i ukloniti kad hoće, a može i povećati svoje blago, blagodat. I tu je teorija. Tu je teorija. Oduzimanje aktivnosti shodno zakonitima koje je Allah subhanahu ta'ala odredio. Shodno zakonitima koje je Allah subhanahu ta'ala odredio. Da bi mu se upotpunio njegov tevhid i da bi se stvario njegov, njegov ogulijet, ogulijet njegovo robovanje radi koje ga je Allah subhanahu ta'ala stvorio. Ovo je jasno. Ili nije jasno? Ili jasno? Niko ne da kaže. Ovo samo kad pomenuo ovaj, onako kako su vjerovali da vjeruju kada kako su sabi da redu, da, kako su vjerovali da, ona definicija da što smo učili, što da smo išli u se vjeruje kader, ono, ide ne u prožetku, ide ono, i sve što se događa biva s Božem voljom određenjem. No, to je dovoljno, ta definicija. Kad da se kaže samo tako. Da sve znači, što... vjerujemo kader u dobro i zlo. I da sve što se događa i zbiva, da je s Allahovom voljom i određenjem. Određenjem. To je, znači, ispravno što je. Dovoljno ta definicija, ako čovjek da... Znači, da- mora se, ovo su, ovo su pravila, znači, to je dovoljno onako rašalno, znači da čovjek eh, subhanala vjeruje da je Allah subhanala tela se unaprijed odredio, da, da sve stvara i da sve što se događa, da je sa Allahom subhanahu ta'ala voljom i određenjem i da Allah to stvar stvara. Međutim, kad se imaju na umu određene zablude po pitanju kadera, onda se ove, ova pravila napominju. Zašto da bi se ovo su ograničenja praktično koja čuvaju čovjeka ako ima ova pravila na omu neće skrenuti u pogledu vjerovanja u, ka, u kadar ostaće na menheđu ehle sunnata wal, wal džama'a jer sve što je spomenuto spomenuto je zbog, toga šta da bi se zatvorila vrata skretanja tamo gdje su skrenule kaderije ili tamo gdje su skrenule džebri džebrije to su dvije krajnosti po pitanju vjerovanja u kader kaderije koji šta negiraju kadar u cijelosti ili dijelimi djeluju. Kako u cijelosti? U cijelosti ne vjeruju kadar nikako, tako? Da Allah subhanahu ta'ala ono prizna, da stvara, nego vjeruju samo u širije, da čovjek radi šta hoće, stvar, od njega, znači, počinju djela i tako dalje. Do onih koji djelimično negiraju pa kažu da šta čovjek stvara samo nepokornost, znači grijehe i tako dalje. Djelimično znači negiraju kad. Svatate. Dok s druge strane džebrije, šta oni nekiraju šerijat. Oni kažu sve po kaderu. Allah subhanahu wa ta'ala je mušicima odredio da budu mušici, prema tome nisu oni tu ništa krivi niti griješni. No nije veze što ima e, da svoje Negiraju se Negiraju u potpunosti, a ovi negiraju kader u potpunosti. A evo Sunnet vjeruje u kader i šeri, šerije. Je li tako? Pa vjeruju u kader da Allah subhanahu ta'ala sve unaprijed zna, da je sve unaprijed zapisano, da ništa ne može se desiti bez njegove volje i da to on nije stvo, stvorio, a usto vjeruju u šerije. Pa kažemo šerijat nama je poznat ili će nama se suđeno prema šerijatu i značenjima koja spominjam, naređenjima i zabranama koja su došla u šerijatu, a u sudbinu vjerujemo i njoj se predajemo i za nju nećemo biti pitan I ona nam je nepoznata. Sudbina je nepoznata. Prema tome u pogledu sudbine nema šta da se napravi napređeno, osim da se predamo i da vjerujem. Tako. A u pogledu šarijeta da se tru, trudim. I to je kod Erle Sunneta šta? Vrlo jednostavno pomi, pomiren. Zašto? Zato što sudbina nije poznata. I ne može niko reći meni je šta suđeno, određeno da sutra ne ustanem na sad. Kako? Ne znaš je. Ali znaš sigurno da ti je nared naređeno da ustaneš na sad. Jel tako? Tu sigurno znaš. Prema tome, šta ćeš ti? Osloniti se na sudbinu da vidim šta mi je suđen. Ili ćeš šta? Preduzijeti sve da ispoštuješ ono što ti je naredno. Naredno. Pa ako ti bude suđeno da patneš u unesu iz prije zore, jel tako? Ili da se razboliš, ili da umreš, onda ćeš znat kad se to desi da ti je bilo suđeno da šta da ne dočekaš i ne klanjaš sad taj ćeš saznat ali prije toga ne ne znaš, ali prije toga si dobro znao šta ti je na red naredno, sve tad to je kod ehlu sunneta pomi pomi, to kaže šejh Suleiman ibn Abdullah u komentaru Kitab Tavhida poglavlje o onima koji negiraju kada. Poglavlje o onima koji negiraju kada. Pa kaže u komentaru, to jest poglavlje o prijetnji onima koji negiraju kada. Pa objašnjava šta je kada. Kada je ono što vas subhanahu ta'ala odredi. odredi. Obzirom na da tevhid u u Allahovo gospodarstvo neće biti potpuno osim sa vjerovanjem i potvrđivanjem kadera. Je tako? Vjerovanje u Allahovo gospodarstvo, da je Allah apsolutni gospodar, neće biti potpuno dok se ne povjeri u kade, u kader. Tako? Mora jednostavno da se vjeri u kade, u kader. Ali da se vjeruje onako kako treba vjeriti da su sva djela Allaha subhanahu ta'ala ispra, ispravna, prave, prave, ta, tačno, je Da su sva djela Allaha subhanahu ta'ala i da sve što se događa, događa po Allahom kade, kade. I nema pitanja sad, vidi ove kafire. Oni su kafiri kako? Po Allahovom kade, kade. Je tako? I neće čovjek sa, vjerovati u Allahovu gospodarstvu dok ne povjeruje da je to po Allahovom kaderu. Ali s druge strane šta vjeruje da ovi nisu zaslužili ništa drugo osim da budu u kafir. Tako? Jel da bi u njima trun, hajde Allah subhanahu wa da Allah subhanahu wa ta'ala bi uput. Tako. Njihovim sebi. Jel tako? Oni su sebe toga. Dakle, shvatate. Znači, dok se ne pomjeri sati, ne pomjeri i ne potvrdi kader, neće njegovo vjerovanje u Allahu vijet biti ispravno. Kaže Kurtovi, ovo govori zbog toga što zaista ima ljudi koji dugo godine obavljaju namaz, ali kad razgovaraš sa njim ovim pitanjima, dolaziš do katastrofalnih rezultata. Sonda po crveni skroz. Samo ako mu primakneš na njega, sondu, ona ovima crveni. Zašto? Nije njemu ove mnoge stvari nisu jasne, pa on razmišlja o kafirima, pa se sažalijeva na njih, pa kako oni kafir, vidiš, kao i tako da. Svatak. Dolazi gražni bolesti i to je šta? Vidiš da se čovjek nije pomirio i nije potvrdio potpuno svoje vjerovanje u kadar, odnosno u Allahu rububije, da je on apsolutni gospodar, otko te pravo i kako ti možeš gospodara svjetova pitati što se stvorio kafir? Ja tako? Smijete to pitati. Nega niko ima pravo pitati. Radi stvara šta hoće, radi šta, šta hoće. Ali opet je sve šta uradio pra, pravedno i stvorio ta, tačno i ispravno. I ispravno, svakako. Dalje kaže, imam Kortovi, govori o tome šta je kadar, to je u stvari onaj, da Allah stvarno ta'ala šta sve stvara svoju moć, je tako, u određenoj nje, nje, u određenoj mjeri. Kad kažem da Allah subhanahu ta'ala odredio stvari, to znači da on zna njihovu količinu, tako? Zna njihova stanja, zna njihova vremena prije nego što su postali. postali. Tako? Kad kažemo da Allah stana tajla odredio, kada stvarimo? Šta to znači? Da odredio kada, to znači da zna njihovu količinu, njihova stanja, zna suštinu tih stvari, zna njihova vremena prije nego što su postali. Postala. Eto, to znači Kaže, a onda on stvori od onoga, od te stvari prema onom prethodnom znanju. Je tako? Onako kako on prethodno zna da trebaju da izgledaju i ono njeri mjeri i količini kako on prethodno zna da će biti. Pa nema ničega što je nastalo i što će nastati u svijetu bilo uzvišenom ili donjem svijetu, jel tako? Nema ničega, a da nije nastalo, jel tako? I da ne proizilazi iz njegovog zna, znanja, iz njegove moći, njegove vo, volje. I ovo je poznato od vjere svih onih koji su prije živjeli i prošli i našto upućuju svi do, dokaze. Znači, nema ni jedne čestice, ni jednog atoma, niti dijela atoma. Ničega, ni na nebesima, ni na zemlji, ni između nebesa i zemlje. Ničega, apsolutno. Ni jednog protona, ni neutrona, ni elektrona, ništa ni sitnije od toga. A da Allah subhanahu wa ta'ala prije nego što je to nastalo, nije za njega znao, i da to nije zapisano i da Allah subhanahu ta'ala nije htio kad je htio i u određeno vrijeme to stvori. Znači u, ovom, u ovoj vlasti Allahovoj koja obuhvata sva njegova stvorenja ništa najsitnije ne može se desiti da on to prethodno nije znao nije zapisao, nije htio da se desi nešto u ovom u ovoj Allahovoj u ovom Allahovom stvaranju, u ovoj Allahovoj vlasti, ovo što, što a to je sve, dakle, sva stvorenja, da se desi najmanja sitnica bez njegovog znanja ili njegove volje, protiv njegove volje. To nije mogu, moguće. Sve što je bilo i što će biti proizilazi iz njegovog prethodnog znanja, pisanja, zapisano i njegove volje volje. Ne može ništa protiv njegovi volje. Sada, E to je sa vjerovanjem kad. To je vjerovanjem kad. Kaže ovdje autor, misli se na Mohamedu ima Abdullajeva, rahmetullahi ali, spominje one, kazno za one koji negiraju kada, žele s tim da skretne pažnju da je vađi vjerovati usto u, u kada. Zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vjerovanju kadar ubrojao u ruknove ima, imana kao što se prenosi u hadisu poznatom hadisu kojem, koji mi zovemo hadijetu Džibril. Koji je to hadijetu Džibril? To je onaj hadijet kojeg smo čitali u Erbein Navavije, to tako, u kojoj koji ste vi svi napametno u, naučili. No, tako? Trebali ga naučiti. <laughs> Tamo melina, je li tako, slušam. Kad to sve lijepo izgleda kad se ispriča. Dobro. U tom hadithu, između ostalo, kad govori, kad je upitan o vjerovanju u iman, šta je to iman, tako rekao je en أن wa بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره I da vjeruješ u kadar dobro i zlo, i zlo. pa je ubrajao to šta u ruknove imana Pa mu je na to Džibril rekao šta? Sabret. Vidiš da ste naučili. Kako? Ne Nemojte prigovarati, ja. Tamo. Idemo dalje. Isto tako Abdullah ibn Omar radijallahu, od, od Abdullah ibn Amr ibn Asa radijallahu an, da je rekao Resul sallahu alaihi sallam إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء كاجي عمرو ابن عاص odnosno Abdullah ibn Amr ibn Al-As radijallahu an da je Resul sallallahu alaihi sallam rekao da je Allah subhanahu wa ta'ala šta odredio kader stvarima 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje i kaže a njegov arš je bio na vo na vodi a njegov arš je bio na vodi Ibn Omar radijallahu an kaže da je Resul sallallahu alaihi sallam rekao Kullu še'in bi kaderin hatta al-ađu wal kejsu. Sve je po kaderu, čak i nemoć ili poduzimljivost, je tako? I nemoć, ajz, nemoć, nemoć, klonulost, ali i vjerstvo. Sve je, znači, i to je po Allahu subhanahu wa ta'ala kadr. Zatim od Ali radijallahu anhu da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam La yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Neće vjerovat niko dok ne povjeruje u četvoro, između toga ješhedan la ilaha illa Allah vani Rasulullah ba'atene bil haq da svjedoči da nema drugog Boga osim Allah da sam ja njegov poslanik koji me poslao sa istinom ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت ده vjeruje u اي i проживление proživljenje nakon smrti ويؤمن بالقدر i da vjeruje u, ka, u kadar i tako dalje drugi brojni hadid kaže Imam Babavi u komentaru sunneta u svom dijelu koji se zove šerp sunne da je imanu kadar fard Stroga obaveza, tako? Obavezni farz. A to je da vjeruje da Allah smanav ta'ala stvara dijela robova i dobra i zla. Dakle, nije samo robove, nego i njihova djela, i dobra i zla. I da im je on ta dijela propisao u Lavuhi Mahfudu prije nego ih je stvorio. Prije nego ih je stvorio. Kaže uzvišeni, Wallahu halafakom وَمَا تَعْمَلُونَ A Allah vas je stvorio i ono što radi, i ono što radi. Kad Ibrahim a.s. kaže svom ocu i narodu, zarobožavate ono što ste isklesali, a Allah vas je stvorio i ono što vi radite. Sve to Allah stvorio. A vi opet obožavate ono što ste vi isklesali. Evo je bilo. Dobro. Dakle, i iman i kufr, i pokornost i griješenje. Sve je to po Allahovom kadaru i određenju, njegovoj volji i njegovoj želji. Osim što je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan sa imanom i pokornošću i obećao za njih nagradu. A nije zadovoljan sa kufrom i griješenjem i zaprijetio je za, za to šta kaz, kazno. E to je vjerovanje u kaznu. Kao što ovdje prenosi ko? Imam Boga. Šta je vjerovanje u kadar? Da Allah, stvara, Allah subhanahu ta'ala stvorio robove i njihova djela i dobra i zla. Ali je iman šta? I pokornost voli i zadovoljene sa tim. A kofr i nepokornost isto je stvorio. Svojom voljom. On uzvišeni. Ali to ne voli i zato je zaprijetio ka kaznom, za razliku od imana za koji obećava na nagradu. Da, Koliko još ima vremena? Da. Kaže šehol islam, mezheb ehlu sunneta u ovom poglavlju je ono na što upućuje Kur'an i sunnet. I na čem su bilo prve generacije od muhađira i ansarija i onih koji su ih slijedili u dobročinstvu. A to je da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio sve i da je on gospodar svega i vlasnik svega. U to ulaze sve pojedine stvari, njihova svojstva i dijela robova i ono što nije od dijela njegovih robova. Dakle sve sve stvari, ali ne samo njegova stvar, nego i njihova svojstva. I ovo da ovdje bude poderano, a da pored toga ovdje ima otvarač. Je tako? Dakle, i sve stvari i njihova svojstva, sve, količina, sve. I robove i njihova djela, i dobra i zla. I, i ono što nije od dijela njegovih robova. I to je Allah s.w.t. sve, sve stvorio i sve odredio i ono što Allah subhanahu wa ta'ala hoće, bilo je. Što nije htio, nije ni bilo. I ništa neće biti u postojanju osim prema njegovoj ili sa njegovom voljom i njegovom mo, moći i njegovom odredom Ništa njemu nije znači moguće da mu se odupre i da ne bude. Je li tako? Dakle, biva ono što on hoće i nema ničega što on hoće da može da, da Allah subhanahu hoće da se to ne desi. Zašto ovo spominjem? Zato što džebrije, odnosno kaderije, kažu da Allah subhanahu od kafira, hoće pokolnost, ali to se ne desi. Svatate? Jeste razumili? Zato što napominje. Znači, nema ničega što bi moglo biti da Allah to hoće, da što ne desi. Nego ono što on hoće, to i bude. Je tako? Jeste, ali zbog i sebeba ne da Allah stano tada svakome da bude mu'minom. Je tako? Jeste razumno? Znači nema ničega što bi on htio, a da mu se odu, odu pre njegovoj volji. Nego je on svemoćan. I nikad Allah subhanahu wa ta'ala ne želi nešto, a da nije moćan da to bude, da to učini. Nikad Allah subhanahu wa ta'ala nije poželio nešto i hoće nešto da bude, a da nije moćan da to, da to bude. Što god hoće on je i moćan da to bude. Allah subhanahu wa ta'ala zna šta je bilo i šta će biti. I ono što nije bilo, kad bi bilo, kako bi, kako bi bilo. I ono što nije bilo, što nije htio Allah da bude. Da je htio da bude, zna kad bi bilo kako bi, kako bi bilo. U to ulaze i dijela njegovih robova i ono što ne spada u dijela njegovih robova. On je odredio sudbinu i količinu svojih stvorenja prije nego ih je stvorio. Odredio njihovu rizk, odredio njihovu eđer, životnu dob, je tako? Odredio njihova djela. I sve je to zapisao. Zapisao ono na što će, čemu će oni ići. Od sreće ili nesreće. Oni, dakle, vjeruju šta da, on stva, da je on stvoritelj sve, svega. Momini vjeruju da Allah subhanahu ta'ala stvoritelj svega i da je njegova moć obuhvata sve, dakle da je on svemo, svemoćan. I da je njegova volja obuhvata isto tako sve. Njegovo znanje obuhvata sve stvari, prije nego što su one bi, bile. I on ih je odredio i zapisao prije nego što su one bile. Uz Allahovu pomoć da ja se još da malo progovorimo o samim kaderima. Kaže, kaderije, oni znači najekstremnije kaderije, oni negiraju prethodno Allahovo znanje. Šta negiraju? Ekstremni kaderije, koji su kjafiri. Šta negiraju Allahovo subhanahu wa ta'ala prethodno znanje? Znanje, zato su kjafiri, je tako? negirao je vas ono tada prethodno znanje i njegovo prethodno pi, pisanje. Znači negirao je ta dva stepena kadra, tako? Njegovo znanje i, pi, i pisanje. I tvrde da se stvari svode na naređenje i za zabranu, znači na širinu. Nema prethodnog znanja ni pisanja, nego postoji samo naređenje i za zabranu. Jel tako? I on ne zna ko će, ga, ko će biti pokoran, a ko će mu se pogriješiti. Nego stvari su, šta? Prepuštene sami sebi. Prepuštene same sebi, onda kad se desi to njihov početak. Nije prije njih ništa o tome bi bilo ni Allahovog znanja, ni pi, ni pisan. Ovo je prvo što se desilo, znači, u islamu od Novatarja. A nakon što je znači e, nakon završetka e, perioda pravednih halifa, je tako? I nakon Muavije i Nebi Sufjana radi Allah u periodu fitne. Dakle, u periodu fitne između ovaj, Benu Umeje, i nasljednika i Abdullah ibn Zubir. Znate da je Abdullah ibn Zubir dakle bio halifa u Menki. I šta? Da je samo znači Ehlu Šam sa Moavijom i njegovim nasljednicima da mu nisu dali prisliku. Između njih je bila bio sukob. Na kraju je Hadjar ibn Jusuf e, pa tako ušao u Meku i ubio Abdullah ibn Zubaira. Dobro. I u zadnje vrijeme, znači, ashaba, u vrijeme Abdullah ibn Omara, još su bili živi, znači najmlađi ashabi, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, ili tako, i ostali ashabi. Prvo što se tu pojavilo, pojavilo se u Basri, prvi o tome počeo govoriti Ma'bad al-đuhani, je tako? Pa kad je to došlo do ashaba, odmah su ih se odrekli. Koga su odrekli? Ovi koji tako pričaju. Jel tako? I negirali njihov, njihov govor. Međutim, poslije toga, kad je se pojavio tako, takav govor razmišljanje, ljudi su šta zapali u govoru kada. Šta? Počeli o tome raspravljati, jel tako? Pa, je onda većina izišla iz tih rasprava da je potvrđivala Allah subhanahu wa ta'ala predudno znanje i predudno pi, pisanje. Ali su potvrdili su taj dio kadera. Ali su zanegirali šta? Allahovu općenitu vo, volju. Šta su rekli? Allah hoće od robova pokornost, ali neće grijehe, je tako? i zanimljirali su općenito stvar, stvaranje. Pa su rekli šta Allah stvara dobra djela robova, a ne ne stvara loša. Jel tako? I mislili su da nema značenja Allahova volja osim njegova naređe, naređenja da je to isto. Kad Allah nešto hoće da je to i naredi, i naredi. To je ta, šta, zamka, zamka. Pa ono što on hoće, on je to i naredi, naredio. Ono što neće, on to nije ni naredio. Pa je iz ovog proizilazilo da Allah nekad nešto hoće što ne, bu, što ne bude. Jel tako? Ili da bude nešto što on neće. Odmah je ne gospoda, da nije savršen. Pa to je, znači, to je taj problem. Izašli su sa tim šupom. I negirali su da Allah subhanahu stvoritelj svih dijela robu robova i da je moćan nad dijelima, da ima moć nad dijelima svojih robova. Ili da je izuzeo neke svoje robove blagodatima koje podrazumijevaju ima i pokornost njemu uzvišenu. Jeste razumeli u zadnju Negirali su da je Allah subhanahu tela podari određenim robovima, nekim robovima blagodati na osnovu koji su ovi pokorni i vjeru vjeruju. Svata, pa kažu, blagodat po kojoj bi neko bio mu'min i radio dobra djela, prema kafirima, kao što je Ebu Džahl i Ebu Lehet, je ista kao blagodat prema Ali, Ebu Bekru, Omar, Usmanu i tako dalje. Kao što Čovjek kad bi svojim roditeljima, jel tako, dao nekakav metak i podijelio ih na iste dijelove. Jel tako? Ali neki na osnovu te blagodati, znači na iste dijelove Allah s.w.t. u tom pogledu dao svima istu blagodat. Ali neki sa tim učine dobra djela, jel tako? A neki učine sa tim loša, loša djela. Bez blagodati od strane Allaha subhanahu Dara koji je on posebno, koji on posebno daje vjernicima. I ovo je šta parate? ovo je neispravno. Ovo je neispravno. Zašto Allah subhanahu Dara direktno govori? يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين Prigovarajte što su islam primili, reci nemojte vi men prigovarati vaš islam, nabijat mi na nos. Nego je Allah vama gle, veliku blagodat dao kad vas je uputio, ako istinu govorite. I vidi sad ovaj ajed direktno govori šta? Da je uputa blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Svata. A kad verge negiraju da je to blagodat. Svatate? Pa onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِمَانَ وزينه في قلوبكم Allah vam je, ali je Allah uljepšao iman u vašim srcima, je tako? I od, od, omilio vam iman i uljepšao ga u vašim srcima. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان al učinio vam mrskim kufr i fisk, griješenje i nepokornost. Ulajke umur rašidun, to su oni koji su na pravom putu. Fadlan min Allahi wa nijem. Blagodat od Allaha i dobro, njegova dobrota prema vam. Fadl. Pa tako? I njegovo, to jasno govori šta da je ovo, ovo što vam je Allah omilio iman i ovo što vam je omrzao kufr, da je to fadlan min Allahi wa ni'am. Allahu fadl, Allahu davanje od njega on vama to dadne, wa ni'ma i blagodat. Wallahu alimun hakim. A Allah je sa alim, sveznajući i hakim mudar. Zna kome daje tu blagodat, blagodat i daje je zbog svoje savršene mudro, mudrosti. Vidite kako ova svojstva Allah tela dolazi poslije ovih aj. da se zaokruži zna subhanallah kaže Ibn Qajim i ovo ćemo inša Allah kao kraj i kren da se zapamti ovo se mora zapamti da je kadar šta četiri martebe, četiri stupnje. Neki kažu, ka, ovo su četiri šarta, šartovi kadara. Pa tako, što znači šartovi? Uslovi da se nešto de, desi. Pa tako, prvi Allah subhanahu ta'ala znanje. Da Allah subhanahu ta'ala apsolutno sve zna prije nego što nešto bude. Drugu, da Allah subhanahu ta'ala sve to zapisao prema svom prirodnom znanju u Levhi mahfuzu, je tako? I to 50.000 godina prije stvaranja nevesa i zemlje. Treći stepen kadera je da Allahova volja obuhvata sve što posto, postoji. I nema ničega što postoji, a izlazi i ne može, a da može izaći iz okvira njegove volje, odnosno da je izvan volje da Allaha subhanahu wa ta'ala ili njegovog znanja i pisanja. Dakle, I četvrto, da on stvara ove stvari za koje ona prije zna, zapisao i htio da, da budu. Ovi koji kažu ovo su stupnjevi kadera, znači stupnjevi, odnosno stepenovi kako je redoslijedom islom. Ovi koji kažu šartovi, šartovi znači ništa na Dunjaluku ne postoji bez ova četiri šarta niti može postati, niti će ikad biti. Da, a da Allah to nije unaprijed znao, zapisao, htio i stvor, Znači ništa neće biti, niti je bilo ikad. A da Allah smano kada da to unaprijed nije znao i da to unaprijed nije zapisao, odredio, tako, i da unaprijed nije htio i da to nije on stvor, Znači, to je kad. I ove stepenove kadara ili šartove kadara dobro, dobro naučiti i dobro zapam, zapamtiti. Jer vam ovo pomaže, objašnjava vam vjerovanje u kadar. Kako mi vjerujemo kadar? Evo, kroz ove stepenove ili ove šarpe. Kaže mama, tako bi onoga učio je duša Ibn Omarova, kad bi neko od vas imao kao uhud zlata, a pa onda ga podijelio na Allahovom putu, neće mu Allah subhanahu ta'ala od njega to primiti dok ne povjeri u kraju. Ko uhod zlata da ima. Pa podijeli, neće mu biti to primjen dok ne povjeri u kraju. A zatim je citirao hadis kojim to dokazi, Pa kaže da je rekao sallallahu alaihi sallam, iman da vjeruje, iman je znači da vjeruje u Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i da vjeruje u kadar, dobro i zlo. Dobro i zlo. I ja mislim da je ovo, šta je, vrlo jasno. Neće nikome ništa biti vjerujeno, dok ne povjeri u kadar. Molim vas, subhanahu Tera, da nas učine od onih koji će upotpuniti svoje vjerovanje, između ostalog vjerovanjem, ispravnim vjerovanjem u kadr. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله